Cijenjena moja braćo, položaj čovjeka na ovome dunjaluku ovisi o onome što čini na ovome prolaznom svijetu. A nema sumnje da je najvrijednije dijelo i najvrijedniji posao koji čovjek može činiti jeste pozivanje Allahu Đelešanu i pozivanje u njegovu vjeru. Nema vrijednijeg dijela I ne može čovjek na bolji način iskoristiti svoje slobodno vrijeme osim da poziva Allahu Đelešanu i da poziva u ovu uzvišenu vjeru. Jer je to uloga poslanika na Dunjaluku i uloga učenih. Pozivanje Allahu Đelešanu, draga moja braćo, ima svoja tri osnovna rukna ili tri svoja sastavna dijela bez kojih se ne, ne može obavljati dava i pozivanje Allahu Đelešanu. A to je prvo, edaj, onaj koji poziva, daija koji poziva Allahu Đelešanu. Drugo je el med'u, onaj koji se poziva, koji biva pozivan Allahu Đelešanu. I treće je menheđ, put i način kojim čovjek poziva. Metoda koju je izabrao da poziva ljude na Allahovom Đelešanu putu. Mi ćemo ovo naše predavanje posvetiti daji onome koji poziva Allahu Đelešanu da vidimo i da se dotaknemo nekih svojstava koji bi svaki daja trebao imati i koje bi trebao upražnjavati prilikom pozivanja Allahu Đelešanuhu. Jer dajom se, braćo, ne smatra samo onaj ko ima završenu islamsku medresu, niti nekakav šariatski fakultet ili nekakav doktorat i slično tome. Ne, već dajom se smatra svako ko poziva Allahu Đelešanuhu. Poslanik alaihi salatu wasalam je rekao Belligu anni voleu ajet prenesite od mene pa makar jedan ajet. Ono što znate to prenesite. Pa svaki čovjek koji nauči nešto o islamu dužan je to da prenese. Pa ako si naučio kako je poslanik alaihi salatu wasalam klanjao, postio, zekija davao i slično tome, dužan si to prenijeti na druge. Svako shodno svojim mogućnostima. Ali obaveza dave, braćo, ne spada ni sa koga. Naročito u ovim vremenima, kada je daja i oni koji pozivaju malo a onih koje treba pozivati puno. Običaj zemalja i država je kada šalju svoje izaslanike u druga mjesta da pošalju ljude koji su iskusni, razumni, pametni, koji mogu predstavljati tu zemlju. Pa čujemo onda od tih diplomata koji odlaze kada razgovaraju i pregovaraju kako daju kod nas poznate diplomatske odgovore diplomatske odgovore to su odgovori koji nemaju svoga značaja niti koristi već kad odgovori on odgovori na takav način da ne može niko razumjeti šta je on htio kazati time pa kad mu kažeš ti si kazao to i to ili mislio si to i to on kaže nisam tako rekao to si ti zaključio i slično tome on je takav i tako se ponaša jer on predstavlja nekoga zastupa nekoga i radi u korist nekoga. Radi u korist zemlje koja ga je poslala kao izaslanika u dotičnom mjestu. Pa kako je onda, draga moja braćo, sa Dajom, koji je izaslanik Allaha Đelešanu na ovoj zemlji, koga je Allah Đelešanu poslao da poziva ljude, kako on mora biti mudar i razuman i pametan da poziva ljude ka Allahu i Đelešanu vjeri. Jer taj čovjek koji poziva Allahu Đelešanu i koji se smatra učenim u Allahu i Želešanu u vjeri. On sudi među ljudima. Pa kad čovjek kupi nešto i sklopi nekakav poslovni ugovor, on mu kaže taj ugovor nije punovažeći, on je baltil, ništavan. Ne možeš tako trgovati. Kada čovjek kaže svojoj ženi dva ili tri puta, ti si tako i tako, puštena si idi svojima i slično, on raskida vezu, bračnu vezu, siroti djecu i slično tome. I nema sumnje da kada to čini mora onda poznavati u detalje ono o čemu govori i ono zašto izdaje fetve i jeli fiksko pravna rješenja a kada bi čovjek negdje potpisao zašto nije njegov potpis validan i ne može koristiti i nije on adekvatna osoba da potpiše na omedu njaluku on bi bio kažnjen pa kako onda da čovjek potpiše za Allaha Đelešanu nešto a nije stručan za to Kada bi čovjek došao u jednu bolnicu, pa ušao u operacijonu salu i počeo sa medicinskim zahvatom, a ne bi bio stručan, nema sumnje da bi takav bio kažnjen najžešćim kaznama. Pa kako onda čovjek da potpisiva i da petve donosi za Allaha Đelešanu ako nije stručan u onome za što govori. Zato je neophodno, draga moja braćo, da se onaj ko poziva Allahu Đelešanu okiti sa jednim bitnim svojstvom, a to je znanje. Znanje svako shodno svojim mogućnostima. To je bitno da, da ponovimo, jer nisu ljudi svi istih mogućnosti. Razlikuju se. Znači, shodno svojim mogućnostima mora poznavati Allahu Đelešanu vjeru. Nema tu opravdanje pred Allahom Đelešanu. Uzvišeni Allah Tebarak je Teala kaže u suri Al-Furqan Ar-Rahman fes'al bihi khabira milostivi i pitaj o milostivom učenom nemoj pitati o milostivom džahila jer će ti džahil kazati da je Allah želešanu na svakom mjestu neće te on obavijestiti o, Allah, o Allahu želešanu Ar-Rahman fes'al bihi khabira milostivi a ti o milostivom pitaj učenog U suri Al-Fatir kaže Allah Đelešanuhu Wala yunabbiu ka mislu khabir. A neće te niko obavijestiti kao što će te obavijestiti učeni. Neće te niko kazati o Allahu i Želešanu u vjeri i o propisima uzvišenog Allaha Želešanu kao onaj koji je koji se poučio tim propisima i vjeri uzvišenog Allaha. Zato je, draga moja braćo, neophodno čovjeku talibul ilm, onaj koji stiče i hoće da nauči nešto od šarijata i šarijatskog znanja, neophodne su mu dvije stvari – Neophodna mu je knjiga iz koje će učiti i neophodan mu je čovjek, profesor, šejih i nekakav daja koji će ga pozivati i koji će mu objašnjavati, koji će mu pojasniti ono što ne može razumjeti. Kaže Ebu Hayyan el-Endelusi u svome dijelu El Bahrul Muhib, a to je jedan poznati tefsir, u komentaru Allahovi Đelešanu u riječi El Arabu ešeddu kufran wa nifaqa da su oni pustinjaci i beduini, da su oni najžešći u svome nevjerstvu i svome licemjerstvu, kaže to je zato što nisu sjedjeli na svojim koljenima pred ulemom da se pouče. Nisu se poučili Allahom i Đelešanu u vjeri i zato je njihov kufr žešći nego kufr drugih ljudi. Jer se nisu poučili, jer nisu poznavali vjeru uzvišenog Allaha Azza wa I kaže El Aiz ibn Abdus Salam, jedan poznati islamski učenjak, Rekao je, kaže, nisam nikada mogao donositi fetve i nisam se smirio u donošenju fetvi, kaže, dok nisam sebi nabavio dva djela. El Mugni od Ibnu Kudame i El Muhalla od Ibnu Hazma. Kaže Imam Zehebi, kada je govorio o biografiji imama Ibnu Abdul Darra u Sijeru Alamin Nubela, kaže, ko sebi kupi El Mugni od Ibnu Kudame, i ko sebi kupi Al-Muhalla od Ibnu Hazma i Etemhid od Ibnu Abdul Bera i Sunanul Kebir ili Sunanul Kubra od Bejhekija i kaže pogleda u te četiri knjige i nauči onome što se nalazi u te četiri knjige kaže on je istinski alim kaže on je istinski učenjak jer je on pogledao u dijelo Mugnija dijelo Hamberijskog meseba koje je danas štampan u 15 tomova El Muhala u 13. El Temhid ibn Abdul Bera u 25. I Sunan Kubra od Bejheqija u 10 tomova, koji ima preko 40.000 hadisa. U sticanju, braćo, šerijatskog tog znanja, koje je neophodno čovjeku koji poziva na Allahov put, mora biti jedna jako bitna komponenta, a to je ihlas. I to je manje više nama poznato. Da čovjek mora sa ihlasom zbog Allaha Đelešanu sticati znanje samo zbog njega Azza wa Đel kaže uzvišeni وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَا I nije im naređeno nego da Allaha Đelešanu iskreno obožavaju sa ihlasom samo njemu azzawajal i kaže subhane ela lillahi dinul khalis i samo Allahu Đelešanuhu pripada iskreno obožavanje i iskreno ispovjedanje vjere I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od Omara radijallahu ta'ala anhu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Svakom čovjeku pripada ono što je naumio i što je na nanijetio i što je namjerio. Djela se cijene po namjerama. Bilježi el-Khatib el-Bagdadi u svome dijelu et-Tarih u povijesti svojoj jeli od Ruejda Ibnu Ahmeda jednog sufije da je rekao el ihlasu ella tanfazire ala amelike ajvodan fid darejni wala hazan min al melekejni kaže ihlas je da ne očekuješ od Allaha Đelešanu nagradu ni na Dunjaluku ni na Ahiretu i kaže da ne očekuješ da će ti meleki nešto lijepo upisati. Ovako je definisao ihlas. I ovo je potpuno pogrešna definicija ihlasa. Da činiš jedno djelo i da očekuješ, ne očekuješ da te Allah nagradi ni na dunjalu ni na ahiretu. Zbog čega ga činiš? Tako, badava pa ga činiš, samo da ga činiš. Niti očekuješ da ti mene kupiše. To je nemoguće. Jer može čovjek imati volju da radi neko djelo, a nema nikakve koristi od njega. A svjestan je da nema koristi. To je nemoguće. To su kao riječi onoga koji je kazao da je ihlas, da se kod čovjeka poistovjeti dobro i zlo. Kada dođe neko pa te pohvali i kaže ti da te Allah nagradi, učinio si dobro djelo, molim Allah da te učvrsti na pravom putu i sliš o tome, i kad dođe pa te ispsuje, izgrdi, kaže mora biti isto u tvome srcu. To je nemoguće. Allah Đelešanu nije tako stvorio čovjeka. Ne može nikako čovjeku biti svejedno i da gleda na dva čovjeka Na isti način, jedan ga ispsovao, a drugi ga pohvalio. Ili mu lijepe riječi kazao. To ljudska priroda ne prihvata. Kaže Allah te barek je o teala وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ Kaže, mi znamo da tebe u tvojim prsima steže i da te boli ono što oni govore Ono što ti govore i što ti kazuju, što ne vjeruju Allahove dželešanu ajete. I kaže Azza wa Jal, وَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ Kaže, mi znamo da tebe žalosti ono što oni govore. žalostite ono što oni govore i kako se prema tebi ophode. Oni tebe ne utjeruju u laž, fe innahum la yukezibunek, walakin ne valimine bi ajati Allahi ječhadun. Već ti, valimi i te nepravednici, oni, Allahove Đelešanu ajete poriču. Poslaniku sallallahu alaihi wasallam nije bilo svejedno da li ga ljudi hvale i da li prihvataju od njega i da li suprotno tome govore. On nije znači gledao to na jedan te isti način. Pa kako onda da bude ljudima nakon poslanika alaihi salatu wasalam? Došao je čovjek u vrijeme Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, pa uvrijedio je Ebu Bekra i svašta mu govorio ružne riječi i tako dalje, pa se Ebu Bekr naljutio i bilo mu teško. Pa je jedan od ashaba rekao, o vladaru pravovjernih, dozvoli mi da ga udarim sabljom po vratu, da ga ubijem. Pa je rekao Ebu Bekr, da li bi ti to uistinu učinio? Kazao je bi, učinio bi to. Pa je kazao Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, to nije bilo nikome osim poslaniku sallallahu alaihi sallam. To jeste nije nikoga dozvoljeno ubiti zbog toga što uvredi nekoga osim onoga koji uvredi poslanika. Ko uvredi poslanika alaihi sallatu wasalam, njegova kazna na dunjalu koja je smrt. Takvog treba ubiti. Pa Ebu Bekr znači kao najbolji čovjek posle Allahovog vjerovjesnika, nije mu bilo svejedno da li ga neko uvrijedi i da li mu neko kaže lijepe i blage riječi. Dobro i zlo ne mogu nikada ako čovjeka biti isto. Ne može nikada čovjek kazati da je isto za njega ako živi u tegobama i iskušenjima i ako živi u raskošu i ljepoti. Draže nam je tako, tako nam Allaha da Allah Želešanu nam da lijep i ugodan život pa da mu zahvaljujemo, nego da nas Allah Želešanu iskuša pa da budemo strpljivi. Islamski učenjaci se spore i raspravljaju o tome da li je bolji čovjek koga Allah Želešanu iskuša pa se strpi ili je bolji čovjek ili je bolji čovjek kome Allah Želešanu da i metka i da mu materijalnih dobara i lijep život, raskošan život pa on zahvaljuje i udjeljuje na Allahovom putu. Nema sumnje da je ona i drugi, da mu je lakše biti zahvalan Allahu Đelešanu, nego prvom da se, da se strpi. Isto tako prenosi Imam el-Hatib od ovoga Ruejda ibn Ahmeda, da je rekao, kaže, gospodaru moj, iskušaj me pa ćeš vidjeti. Rabbi, fa fesetera, iskušaj me pa ćeš vidjeti. Vidjet kako ću se ponašati. Subhanallah, Allah Đelešanu nije zadužio čovjeka da traži od njega azzevo džel da ga iskuša, nego, je za, nego treba tražiti ono što je poslanik Ali Isratu Veselam tražio, da ga sačuva svih iskušenja, malih i veliki. A ovaj neznalica kaže, gospodaru moj iskušaj me pa ćeš vidjeti, pa ćeš vidjeti kako sam ja strpljiv. Pa ga je Allah Đelešanu iskušao. Iskušao ga je na taj način, što je učinio da ne može obavljati malu prirodnu potrebu. Zaustavio je Allah Đelešanu izlazak vode iz njegovog tijela. Pa se je prevrtao po zemlji kao deva i govorio gospodaru moj, otkloni ovo čime si me iskušao, ja to ne mogu izdržati. To je nešto teško. Pa kada je to Allah Đelešanu otklonio od njega, išao je po ulici i kada bi sreo djecu, govorio je, kaže, tražite oprosta od Allaha Đelešanu vašem amidži lažovu vaše mamiđi lažovu. U istinu je lažov. Traži od Allaha Đelešanu da ga iskuša. Allah ga iskušao jednom sitnicom, nije mogao izdržati. Tako nam Allaha tražimo od Allaha da nas sačuva fitne ta iskušenja malih i velikih, a posebno onih koje ne bi mogli izdržati na njegovom putu. Nije robu da on traži od Allaha Đelešanu da ga iskuša, nego treba tražiti utočište i zaštitu od svih iskušenja koja ne bi mogao podnijeti na Allahovom u putu. Poslanik Alehi Salatu Veselam jedne prilike je ušao kod svoga Amidže Abasa, koji je bio jako bolestan, pa je kazao Abbas, gospodaru moj, kaže, ako ćeš me kažnjavati na ahiretu, onda učini, kaže, tu kaznu meni na Dunjaluku. Pa mu je kazao poslanik, o Amidža moj, nemoj tako pričati, ti to ne možeš izdržati. Traži od Allaha Želešanu da ti bude dobro na Dunjaluku i na ahiretu. Zbog čega tražiš od Allaha Želešanu da te iskuša? Traži od njega dobro i na dunjaluku i na ahiretu i traži zaštitu od svih iskušenja. Znači, draga moja braćo, ihlas Allahu Đelešanu, ta iskren nijet koji je neophodan da bude pri sticanju šerijatskog znanja. Šeitan ponekada neće da se trudi i da troši vrijeme i trud da čovjeku pokvari njegov namaz da pokvari njemu njegov ruku i njegovu seđdu i slično tome jer to je za njega posao naporan već on hoće čovjeku da pokvari njegov ihlas iz početka dijelo u samom početku da ga pokvari i nakon toga nema potrebe više da mu došaptava i da mu sve se donosi i slično tome jer on je u stvari pokvario njegovo dijelo u samom početku i zato je bitno da čovjek u svome početku ima iskren nijet. Islamski učenjaci se razilaze oko onoga koji ima nijet u početku, pa nakon toga je taj nijet ovaj, pomiješa se možda malo sa rijaom, sa tim pretvaranjem i slično tome, spore se da li je tako dijelo ispravno ili ne. I dio učenjaka kaže da je ispravan takav postupak i tako dijelo. Bitno je da na početku ima iskren nijet. No međutim, nema sumnje da je najčišće za vjernika i za čovjeka da ima na početku i na kraju i tokom činjenja dotičnog dijela da ima čist nijet i da to bude samo zbog uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala i treba znati vjernik koji se bori na Allahovom putu šireći Allahu Đelešanu u vjeru čineći to samo zbog Allaha Đelešanu da će ga Allah Đelešanu pomoći taman bio sam jedan i ne treba se bojati zbog toga što nema oko njega skupine ljudi koji će ga pomagati sam čovjek Allah će ga pomoći Kaže Allah te barake o ta'ala Keteba Allahu la aglibenne ene o rusuli Inna Allahe la kawijun aziz Allah je zapisao pobjedit ja i moji poslanici A Allah je uzvišen I Allah je snažan i moćan On to može učiniti Allah Želešanu će pomoći čovjeka Taman bio, bio sam A poziva na Allahom putu I želi Allahovo lice I Allahovo Želešanu zadovoljstvo I kaže uzvišeni Azze ođel Želešanu Wallahu galibun ala emri Walakinne ektaran nasi la ja'lemun A Allah Želešanu govoreći u Jusufu a.s. Pa Allah Želešanu je taj koji njega štiti i koji stoji u njegovoj zaštiti i koji će ga pomoći. No međutim većina ljudi to ne zna. Većina ljudi to ne zna da će Allah Želešanu pomoći Jusuf a.s. i sve one koji se budu borili u širenju, na putu širenja vjere uzvišenog Allaha te barake wa U ome stoljeću 80. ih godina jedan od islamskih učenjaka je zatvoren u zatvor. Zatvorili su ga. Pa je Allah Đelešanu dao da ga zavoli taj direktor tog zatvora. Upravnik zatvora ga je zavolio kao svoje dijete vlasti vlastito. Pa je svaki dan dolazio i donosio mu prženo meso sa grila i najbolju hranu. Jeo je taj zatvorenik bolju hranu nego što je jeo sam jeli taj direktor. Pa kada je upitan nakon toga Kaže, kako ti je bilo u zatvoru? Kaže, bio mi je zatvor kao vatra Ibrahima a.s. Zar nisu kazali? Fama kjane dževabe qavmihi illa en kalu uktuluhu au harrikuh fe enđahu Allahu minan nar. A njihov odgovor je bio za Ibrahim a.s. ubijte ga ili spalite ga, pa ga je Allah Želešanu sačuvao vatre. I kaže uzvišeni, Kulna ja naru kuni barda wa salamen ala Ibrahim. O vatro budi hladna i budi spasonos na Ibrahimu a.s. Kaže takav je bio moj zatvor. Takav je bio moj zatvor, spasonosan za mene. Kaže uzvišeni Azza wa Jal ma min dabbatin ma min dabbatin illa wa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim Kaže uzvišeni, nema ni jedne životinje, niti jednog živog bića koje se kreće na zemlji, a da ga Allah Želešanu ne drži i da ne upravlja sa njim. Pa je Allah Želešanu pa je Allah Želešanu poslao tog direktora tog zatvora da pomogne tom Allahom robu. Allah čini šta hoće i kako hoće. I on pomaže koga hoće i kada hoće. To je moć i snaga uzvišenog Allaha Đelešanu. Pa kada hoće Allah Đelešanu pomoći svoga roba, ne može ga u tome spriječiti niko. Subhanehu wa ta'ala. Pogledajte samo primjer Musa alaihi salam i njegovo djetinstvo i šta je faraon činio od munkerata i od zla u njegovo vrijeme. Pa je njegova majka bila prisiljena da ga stavi u jednu kolijevku i pošalje ga e, da plovi rijekom ne zna šta će se desiti sa njenim sinom pa kaže uzvišeni Allah Đelešanu فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ pa su ga našli pa ga je našla porodica faraonova li yakuna lahum aduwan wa hazana da bi im bio on neprijatelj i da bi im on bio bio uzrokom njihove žalosti. Nisu oni njega braće uzeli da bi on bio njihovim neprijateljem. Oni su uzeli njega da bude njima radost i veselje, ali je Allah Đelešanu htio da on bude njima neprijatelji, da bude njihova žalost. Pa su nakon toga potopljeni i uništeni zbog Musa a.s. Jedan rob, no međutim Allah Đelešanu zbog jednog roba promijeni situaciju u jednom društvu i u jednom narodu. Draga moja braćo, onaj ko poziva Allahu Đelešanuhu, daj ja koji poziva Allahu Đelešanuhu, susreće se sa raznim vrstama ljudi, raznih profila i boja i nijansi, pa susretne vjernika i grešnika i nevjernika i otpadnika i novotara i onoga koji je skrenuo sa pravog puta i slično tome. I zato mora daje biti na basiretu, mora imati to zdravo razlučivanje i da zna kako da se obhodi sa različitim skupinama ljudi. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam nije postupao sa svim ljudima na isti način. Razlikovao je ljude u pogledu u pogledu svoga rada sa njima. Bilo da se radi o poučavanju vjerskim propisima, o upozoravanju na greške koje čine i slično tome. Pa će čovjek prema Novotaru imati poseban način i poseban metod da mu priđe. Jer je novotarija veliko zlo. Novotarija među ljudima i u vjeri je veliko zlo. I to je veće zlo nego bilo koje je drugo zlo koje može biti u vjeri. Kada bismo vidjeli čovjeka koji čita nemoralnu literaturu i čovjeka koji čita dijela od novotara, kazali bismo da onaj koji čita nemoralnu literaturu da je on u manjoj opasnosti. Jer on koji to čini zna da čini nepokornost Allahu Đelešanu. A onaj koji čini novotarije smatra da obožava Allaha i nastavlja u tome i nikada se neće pokajati od takvog, od takvog dijela. Prenose istoričari da je Džad Ibnu Derem da je kazao da Allah Đelešanu nije uzeo Ibrahima za svoga prijatelja. A uzvišeni kaže Allahu Ibrahime Halila. Allah je uzeo Ibrahima za svoga prijatelja. I kazao je da nije Allah Đerašanu razgovarao sa Musaom a.s. Allah Đerašanu kaže Okenam Allahu Musa teklima. I Allah je uistinu razgovarao sa Musaom a.s. Došao je sa novotarijom poriče kuranske ajete. I jasno značenje kuranskih ajeta. Pa kada su došli i htjeli da ga ubiju, tražili su od njega da se pokaje. Pa nije pristo. Nije pristo da se pokaje zato što on smatrao to što čini da je to vjera i da je to din i da se time približava Allahu Đelešanu. On je imao ovdje pravo da se pokaje kao licemjer. Da se pokaje pokajanjem, lažnim pokajanjem i lažnom teobom da se izvuče. No, međutim, nije htio. Smatrao je da je muđahid na Allahom putu. Da gine za Allahom vjeru. A on gine možda u nevjerstvu Allah najbolje zna. Poričujući jasne ajete uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala. I zato kaže, braćo moja, Sufjan Thauri, jedan poznati islamski učenjak, kaže da je bidat draži šeitanu, da je bidat draži šeitanu nego nepokornost Allahu Đelešanu. Jer se čovjek nikada neće od bidata, neće se pokajati, jer on to smatra vjerom. Dok čovjek kad je nepokoran Allahu, ostavio namaz, post ili zekijat, on će gledat jednog dana da se vrati i zna da je nepokoran Allahu i da nije onakav kakav treba biti. Kaže Enes radijallahu ta'ala anhu u hadisu koga bilježi ima muslim, voljeli smo da dolaze oni beduini, da dolaze poslaniku sallallahu alaihi wasallam i da ga pitaju razne stvari. Mi kao ashabi nismo to mogli pitati. Stidjeli smo se poslanika da ga tako pitamo, no međutim onaj beduin kada bi dolazio, on bi odmah sa vrata mesti da kazao Muhammed Muhammede, kada će to više sudnji dan? Pa bi ga onda poslanik sallallahu alaihi wa sallame poučio i kazao mu i govorio. A sahabi su sjedili i slušali ono što poslanik sallallahu alaihi wa govori. Ali poslanik ga nije ukorio. Da je to neko da sahaba upitao, poslanik bi mu održao predavanje i dersi. Doš, jedne prilike bio je poslanik sallallahu alejhi ve wasallam sa ashabima na putu. Pa je jedan od prisutnih imao devu. Pa je poslanik došao i kupio tu devu od tog pustinjaka. Kupio je. Ali je rekao, platit ti je kad dođemo u Medinu. Pa je pristao. Međutim, nakon izjesnog vremena, došao je jedan drugi ashab i pitao, a nije znao da je poslanik već kupio tu devu. Pa kaže, hoćeš li mi prodati ovu devu? za toliko i toliko. Pa je dao više nego što je dao poslanik. Pa je rekao, hoću, prodat ću ti je. Pa je ošao kod poslanika i rekao, Allahov poslaniće, daj mi cijenu i daj mi novac za ovu devu. Poslanik sa osem rekao, nemam ovdje novca, zar se nismo dogovorili da će ti to plati u Medini. Kaže, helumme šehid. Kaže, daj mi svjedoka da smo se tako dogovorili. Subhanallah, poslanik, ale i salatu veselam, kupio devu i dogovorio se i on kaže, daj mi Allah uposlanik će svjedoka da smo mi to tako dogovorili. Hoće utjerati poslanika u laž. I taj postupak, postupak je kufur i nevjerstvo Allaha. Utjerati poslanika u laž je nevjerstvo u Allaha Đelešanu. Pa kaže, dovedi mi svjedoka. Pa kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, Allah, Allahov robe, zar tražiš od mene svjedoka? Pa je rekao, da tražim svjedoka da mi posvjedočiš. Pa je rekao Huzeifa radijallahu ta'ala anhu, da će on posvjedočiti poslaniku alaihi salatu wasalamu da će on posvjedočiti, kaže mi svjedočimo i vjerujemo ti, da ti dolazi objava iznad sedam nebesa, a da ti ne posjedočimo da skupio devo tog čovjeka. No međutim, poslanik Ali Isatov Salam nije bio grub prema njemu, jer je on bio takav. Poslanik se je različito obhodio prema ashabima. Susretao je različite skupine ljudi i obhodio se prema tim ljudima shodno situaciji u kojoj se nalazi i shodno onome sa kim radi i kome se obraća alaihissalatu wassalamu. Došao je jedne prilike Abdullah ibn Amr ibn Las, a ovaj hadis je zabilježio ima Ebu Davud, ima Mahmed, Bejheqi i drugi sa vjerodostanim lancem prenosilaca. Da je došao kod poslanika, ali i salatu veselam, a na njemu crveni ogrtač. Pa je rekao poslaniku, Esselamu alejke ja Rasulallah. Poselamio je poslanik, ali i salatu veselam. Pa mu poslanik nije odgovorio na njegov selam. Pa je primijetio da je pogriješio što je obukao tu taj crveni ogrtač. Crvena braćo boja je zabranjena muškarcima. Crvena boja je haram muškarcima. Prenosi se u vjerodostanom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da čovjek oblači crvenu boju. Pa je došao u tom crvenom ogrtaču. Kada je poselamio ga, poslanik nije odgovorio. Pa se okrenuo, otišao kući i spalio taj ogrtač. Pa je obukao drugu odjeću i vratio se poslaniku, pa ga poselamio, pa mu je poslanik odvratio selam i kaže, šta si učinio sa ogrtačem? Kaže, spalio sam ga u Allahov poslaniče. Kaže, zbog čega ga nisi dao svojoj porodici, ženi svojoj? Kaže, to je dozvoljeno ženama. Dozvoljeno je ženama da nose takav ogrtač. Nije dozvoljeno čovjeku da obuče crvenu boju. To mu je haram i zabranjeno. Možda će neko kazati šta ćemo onda sa hadisom poslanika sallallahu alaihi wasallame, koji bilježi imam muslim i drugi u svome sahihu da je jednoga dana Allahov poslanik izišao pred ashave, a na njemu bio crveni ogrtač. Zato nije oči ta kontradiktornost. Kažemo nije. Nije i u hadisima poslanika, ali i sallatu wasalam, nema kontradiktornosti. Niti je bilo, niti će biti. Kontradiktornost je u ljudskim razumima koji ne mogu shvatiti šarijatske dokaze. A u hadisima nema, niti u ajitima kontradiktornosti. Bože, sačuvaj. Islamski učenjaci na ove hadise odgovaraju na tri načina. Kažu jedni da je to bilo dozvoljeno samo poslaniku da obuče crvenu boju. I ovo mišljenje je slabo. Nije jako. Drugo mišljenje jeste da je to bilo prije zabrane. Da je poslanik oblačio taj crveni ogrtač prijeno što je zabranjena crvena boja muškarcima. I ovo mišljenje ima svoju težinu i ima svoje mjesto. I treće mišljenje jeste da je ta crvena boja bila protkana drugim bojama. Bilo je znači pomiješano u toj crvenoj boji drugi boja. I to je mišljenje Allah najbolje zna, najjače mišljenje. Koje je odabrao šejhul Islam ibnul Hajim. Da je ta crvena boja, taj ogrtač koji je poslanik imao, bila pomiješana. No međutim, zbog boje, većina je boje bila crvene boje, pa zbog toga se kaže da je crvena. Mi kad vidimo neko auto da je bijelo, po njemu ima nekakvi ukrasa, dugi i tako dalje, mi kažemo da je to auto bijelo, iako ima drugih boja. Tako je bilo i u ovome i u ovome slučaju. Draga moja braćo, čovjek se znači obraća raznim skupinama ljudi i mora naći adekvatan metod da se obrati svakome od tih ljudi na način kako će to njemu odgovarati i kako će on prihvatiti davu daje koji ga poziva Allahom Đelešanu putu. Pogledajte samo braćo u onoga pustinjaka koji je prišao u poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Prišao mu je sa leđa, i uhvatio poslanika za njegovu, za njegov potiljak i za njegovu odjeću, pa ga povukao nazad. I kaže mu, ja Muhammed murli min mali Allah. Kaže, o Muhammede, naredi, kaže da mi daju od Allahovog imetka. Naredi da mi daju od Allahovog imetka. Kaže Enes, a u predaju bilježe Buharija i Muslim. Kaže Enes radijallahu ta'ala anu, vidio sam odjeću poslanika ovu kragnu kako se je utrtala u njegov vrat i njegov vrat sav pocrvenio. Kaže, mislio sam da će udaviti poslanika, ali sa to sra. I kaže, naredi da mi daju imetak. Kaže, pa se je poslanik okrenuo prema njemu i kaže, osmijehnuo se. Pa se je poslanik, ali i sa to okrenuo prema njemu i osmijehnuo se, jer je on bedelija. On je pustinja, on ne zna ni šta je edeb, ni šta je ahlak, ni šta je ponašanje. Niti on zna vrijednost poslanika, ali i sa to Pa se poslanik, ali i sa to osmijehnuo i kaže, A'tuhu hatta yarda. Kaže dajte mu dok ne bude zadovoljan. Dajte mu sve dok ne kaže dosta mi je neću više. A pa u arapskom jeziku znači dati nešto puno. Kaže Allah Đelešanu Džezaem mi rabbike ata'en hisaba. To je nagrada od Allaha Žešo, a ta daje Allah puno. Bez mjere i bez granice. Pa je poslanik Alehi Salatu Veselam naredio da mu daju, a on nije bio zaslužio u stvari ništa od toga zbog svoga ponašanja prema poslaniku alejhi salatu ve selam znači poslanik je ovako postupao sa ljudima koji nisu poznavali Allahove granice i koji nisu bili učeni u Allahovoj vjeri. Bio je milostiv prema njima. Nije poslanik tako mi Allaha bio strašljivac i plašljivac. Poslanik je bio najhrabriji čovjek koji je prošetao zemaljskom kuglom. Nije bilo hrabri, hrabrijeg od njega. Sve, sve vrline, pohvale vrline bilo su kod poslanika. Ali i sve to je sramo. Prenosi imam Buharija, Nesaji i drugi da su jedne večeri stanovnici Medine čuli jedan strašan glas. Udar, pa su se uplašili i pomislili da su da su već neprijatelji opkolili Medinu i hoće da napadnu ashabe. Pa se ashabili skupili, ashabi su se skupili u skupine, u grupe i onda se svi sjedinili i izišli da vidje šta je to, kakav je to glas. Kada su izišli tamo, idu polako jedan uz drugoga sa kandiljima i lampama i tako dalje kad oni vide da se poslanik već vraća na konju a na njegovom vratu sablja na njegovom vratu sablja i kaže poslanik alaihi salatu veselam prošlo je kaže to čega ste se preplošili dok su se ashabili iskupili organizirali se poslanik je već izvidio teren i kaže nije to ništa to je bila nekakva divljač ili slično tome obični glas nemate potrebe da, se plašite poslanik alaihi salatu veselam se nije bojo ali on poslan milost svjetovima وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A mi te nismo poslali nego kao milost svjetovima. Da budeš milost svim ljudima i džinima, živoj i mrtvoj prirodi. Alehi salatu wasalam. Kažemo, draga moja braćo, daja mora biti nježan i blag sa ljudima. Mora ljude pozivati na Allahovu dželešanu put na najljepši način. Kaže poslanik sallallahu alejhi wa sallam u hadisu koga je zabilježio Imam Buharija, Imam Ahmed Nesai i drugi, kaže zar se ne čudite kako Allah žele šanuhu mene brani i staje u moju odbranu kada me kurejšije napadaju. Kurejšije su govorile, proklinjali su poslanika pa kažu la'netullahi ala muzemmemin la'nallahu muzemmemen kaže Allah prokleo muzemmema Muzemmem je od arapskog glagola zemme je zummu što znači pogrditi nekoga. Osramotiti nekoga je slično tome. Kaže Allah prokleo osramoćenog. Misle poslanika. Jer je poslanik njemu je ime Ahmed Muhammed. A Muhammed je onaj koji zahvaljuje. Pa oni neće da kažu da je poslanik taj koji zahvaljuje. Nego kaže on je pogrdnik. Pa kaže, zar ne vidite kako Allah Đelešanu kaže, mene kaže, čuva od njihovih spletki i njihovih psovki. Kaže, proklinju pogrdnika, a kaže ja sam onaj koji zahvaljuje Allaha Đelešanu. Iako je poslanik sa sene znao da oni ciljaju njega i da on taj koga oni proklinju. No međutim, dok me ne spominju po imenu, nemam potrebe da se bunim. I dok im mogu naći opravdanje, naći ću im opravdanje. E to je milost prema ljudima koje poziva čovjek u Allahu u Đelešanu vjeru. Pa kad čovjek kaže tebi vehabija, to se ne odnosi na tebe, jer ti nisi vehabija. Jer nema nešto danas što postoji vehabije. To je iz bajke došlo i u bajku će se vratiti, kao što je došlo iz nje. I slične uvrede i tako dalje, to se ne odnosi na mene, jer ja nisam ta. I tako čovjek treba da posmatra. A ne da svaku sitnicu i svaki prigovor koji mu se prigovori da to uzme, je li da to uzme čovjeku, da to uzme čovjeku za zlo. Draga moja braća, čovjek kada poziva ljude na Allah, u Allahu Đelšanu vjeru, On hoće tim ljudima selamet i hoće im dobro. Pa kako možemo se prema ljudima obhoditi grubo, a mi im hoćemo dobro i hoćemo im hajde? Pogledajte samo primjer Elameša i Elarađa, dva islamska učenjaka. Elameš je bio poznati muhadis koji je imao Ameš koji je puno treptao u svojim očima. A Arađ je bio, bio isto tako muhadis koji je bio šepav, imao jednu nogu kraću od druge. Pa su jednoga dana izišli njih dvojica zajedno i šetali putem. Pa je kazao Ameš njemu, ide, kaže, onaj koji puno trepće očima i onaj koji ima jednu kraću nogu, kaže zajedno. Kaže, šta će svijet kazati? Kaže mu Aređ, neka, kaže, neka govore šta hoće i neka se griješe. Neka, neka nas vrijeđe i neka se griješe. Pa mu je rekao ima Ameš, ne, kaže, mi ćemo se razdvojiti, kaže, pa neka se ne griješe. E to je braćo daija koji hoće svijetu selameti koji im hoće dobro. Najlakše je čovjeka natjerati i navratiti u grijeh i u zlo. Ali najteže je čovjeka sačuvati da upadne u taj grijeh i da upadne u to zlo. Poslanik alaihi salatu wasalam je kazao u hadisu koga vidiš imama Spehani i Tabarani u svoja tri muadžama i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kaže najdraži ljudi Allahu Đelešanu su oni koji su koji najviše koriste drugim ljudima. Najdraži ljudi Allahu Đelešanu su oni koji su u službi drugih ljudi, koji su u službi svojoj braće muslimanima. I kazao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada Allah Đelešanu da jedan nijemet, jednu blagodat jednom čovjeku, pa mu je usavrši, i kaže on nakon toga ne bude sa tom blagodati pomagao svoju braću muslimane, kaže izložio je tu svoju blagodat da mu je Allah Đelešanu uzme. A u drugom hadisu stoji da je poslanik alaihi salatu wasalam kazao kaže kada čovjek bude počešten od Allaha Đelešanu sa jednim ni'metom i jednom blagodati pa bude koristio ljudima Allah će mu tu blagodat učiniti tajno a kada kaže prekine da koristi ljudima i ne bude dao hak i pravo toj blagodati koju zaslužuje onda će kaže Allah Đelešanu tu blagodat dati drugim ljudima oduzeće znači tu blagodat od njega i da će je drugim ljudima. Zato je neophodno da da daje braće u ovim vremenima bude saburli i da bude strpljiv sa ljudima i sa narodom. Suprotno onome što su činila naša prva pokoljenja. U naših prvih generacija oni koji stiču znanje, oni su bili saburli. I narod obični, obični svijet, oni su tu ti koji su išli kod ljudi da uče, No međutim, danas ljudi trebaju dolaziti drugima da ih poučavaju i oni opet neće da ih prihvate. Naše prve generacije kada su sticale znanje o čemu ćemo podrobnije govoriti u našim narednim predavanjima inša Allahu Teala bili su takvi da kada čitamo njihovu biografiju kažemo Allahu dragi jesu li to bili ljudi ili su to bili meleki šta je to bilo To, nikako, to nije bio običan svijet. To ni, ljudi tako nešto ne mogu raditi. Kaže imam el Hatabi da su jednog dana došli a učenjaci hadisa kod Hušajma Ebu Muavije Hušajm Ibn Bešir Ebu Muavija Sulemi da su došli kod njega i da su tražili znanje. Ovaj poznati imam islamski učenjak koji je živio u vrijeme imama Malika. Umro je 183. hijđatske godine. Tražili su znanje, pa su se toliko okupili oko njega da su popadali jedni po drugima. Pa su jednog starog šeha, jednog starog čovjeka, pao je pod njihove noge. Pa su oni gazili po njemu. Ovo je naravno neispravan postupak, no međutim vidimo koliko su oni bili željni i gladni i željni znanja da nisu više gledali na brata muslimana. Bitno mu je samo da sazna, jer je to Allahova dželšanu vjera. Pa su mu slomili ruku, slomili su mu ruku gazeći po njegovom tijelu. Pa je on, taj stari dedo je govorio, kaže, Sufijane, neće ti, kaže, nikad halalti ovo što si učinio. Zbog čega si i tako okupio, kaže, nikad ti neće halalti. Pa je Sufijan upitao jed jednog od prisutnih šta kaže, nisam razumio. Kaže, rekao je, samo pričaj, daj nam još. A on i dalje pod njihovim nogama. To je želja i žudnja za šarijatskim znanjem. Pa oni kako su bili i kako su se obhodnili pa sprem tog znanja, tako im je Allah Želešanu i dao. I uzdignuo njihov spomen do sudnjega dana. Spominjaće se po dobru i spominjaće se po hajru. Spominje imam al-Hatib al-Bagdadi u svome dijelu, šarafu ashab al-Hadith, da je imam Ameš, on je bio jako žestok prema onima koji su sticali šerijatsko znanje. Kada bi mu došli, kaže, nema gori od ljudi, nema gorih ljudi od onih koji traže hadis. Kaže, to su najgori ljudi na dunjalu. Pa kaže, kad bi se odljutio, kazao bi, ipak ste vi, kaže, najbolji. Oni bi dolazili kod njega i puno bi ga uznemiravali sticajući znanje. Tražeći od njega da im priča hadise. Pa je on sebi kupio jednog psa i svezao ga kod svoje kuće. Pa kada bi god došli šuabe i sufijan i drugi, on bi pustio tog psa na njih. Pa bi oni bježali tog, ispred tog psa. I nije im dao da se približe njegovoj kući. Međutim, to njih nije spriječilo braća u sticanju znanja, svaki dan bi došli i gledali načina da priđu kući. I jednog dana, tako, nakon izvjesnog vremena, prišli su kući, prilazili, pokucali na vrata, kada je on otvorio, odmah su se svi, onako, ovaj, a, sručili na njega i tražili da, da im govori. A on je zaplakao. Pa su ga upitali, što plaćeš? Kaže, umro je onaj koji je pozivao na dobro i odaćao zla. Umro je pas koji im nije dao, znači, da priđu u toj kući. Ali pored toga, to njih nije spriječilo, znači, u, u traženju šerijatskog znanja. Znači, draga moja braćo, daje mora biti strpljiv na ome putu u pozivanju u Allahu Đelešanu vjeru. Pogledajte samo u hadis koga smo prethodno spomenuli, u kome je ovaj pustinjak prišao poslaniku sallallahu alaihi wasallam i uzeo ga za njegovu odjeću i stegnuo ga i kaže daj mi, kaže, od Allahovog imetka o Muhammede. U, jednom, u jednoj se predaji navodi da je rekao kaže o Muhammede, kaže to nije imetak tvoga babe i tvoje majke. Kaže daj mi tog metka. Kakve veze imaju majka i otac poslanika, ale i salatu veselam, sa tim metkom? Kakva je to samo nekultura i kako je to obraćanje prema poslaniku sasre? Pa je rekao Allahov poslanik, ale i salatu veselam, Jerhamullahu ehi Musa, fe kad uvdije bi ektara min hada, fe sabr. Kaže Allah bio zadovoljan mojim bratom Musaom. Kaže, njega su uznemiravali više od ovoga, pa se je strpio. Bio je uznemiravan više nego što sam ja sada uznemiren, pa se je strpio na Allahom Đelešanu putu. Iz ovoga hadisa možemo izvući dva zaključka i dvije koristi. Prvo je da čovjek mora se ugledati na svoj selef i na one svoje prethodnike koji su živjeli prije njega koji su živjeli prije njega i koji su poživali na Allahom Đelšanu putu, jer su oni također bili iskušani onako kao što je on iskušan. I druga korist jeste da su ljudi koji je najviše iskušan, to su poslanici. Nakon, pa nakon toga onih koji slijede, pa koji slijede po imanu. I po kuvetu i snazi svoga imana. I to je došlo u vjerodostojnom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da najveća iskušenja doživljavaju poslanici potom onih koji dolaze potom onih koji dolaze po svome imanu. Pa zato, draga moja braćo, kada se neko obrati onome koji poziva na lahom putu grubim riječima, ni, nema pravo i nije na njemu da njemu uzvrati istom mjerom. Ti znaš, on ne zna. Tvoja greška nije kao njegova greška. On je džahil, a ti znaš Allahove granice i ti znaš kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao. Bileži imam zehebi u Siru u biografiji Uqije ibn Jarraha a to je bio jedan veliki islamski učenjak koji je bio šejh imama Ahmeda, kaže se da je bio šejh imama Šafije, čak u tom se pogledu navodi jedan stih da je spjevao imam Šafija, da je rekao šekeutu ila vaki'in sue hifzi, fe aršedeni ila terkil maasi, wa ahbereni bi enel ilme nurun, wa nurun lahi la juhda li laasi. Pa je rekao, kaže, požalio sam se vaki'i da imam slabo pamćenje, Pa mi je rekao Vokija, njegov profesor, kaže, čuvaj se griješenja. U istinu je, kaže, znanje Allahov nur i Allahov svjetlo. I kaže, on ga ne da svojim nepokornicima. Kaže Vokija ibn Đarrah da je jednog dana došao jedan čovjek pa ga je ispsovao. Pa, pa je Vokija radijallahu anhu ušao u svoju kuću i namazao svoje lice zemljom i blatom i izišao napolje i kaže nastavi kaže da me psuješ i da me grdiš kaže ovo su od mene učinili moji grijesi kaže pa je Allah Đelešanu kaže poslao tebe kao kaznu meni. Čovjek kada mu se deši neko zlo, on svakoga krivi više možda nego samoga sebe. Ima okija, sigurno nije u ovome slučaju bio kriv. No međutim, tako je postupao. Opet je krivicu svaljivao na sebe samoga. U drugoj predaji stoji da je došao jedan čovjek i da je ispsovao, isto kod imama je u Sijeru, da je došao jedan čovjek i ispsovao imama Zehebija u Okiju. Pa su mu rekli, kaže, zar mu nećeš vratiti istom mjerom? Pa im je Vokija odgovorio odgovorom koji treba zapisati zlatnim slovima. Kaže, zbog čega onda učimo znanje? Zbog čega učimo znanje ako ću ja biti isti kao on? Zbog čega onda učim Allahovu vjeru? Šta je to, to znanje koje sam učio promijenilo kod mene i šta je učinilo da se ja razlikujem od toga svijeta? I tako se prenosi od stanovnika Basre kada su im rekli zbog čega vi uvijek govorite, kaže Hasan, Hasan, Hasan al Basri, jel? Pa rekao Hasan pa učinio Hasan i tako dalje, kažu on je, kaže, bio, kaže, odvojio se i kaže, nije bio potreban našem dunjaluku, a kaže, mi smo bili potrebni njegovom za njim. Uzvišen je Allah, Želešanu ga je uzdigo, uzdigno, među tim svijetom na dunjaluku i njemu pripada uzvišeno mjesto, inša Allah, na ahiretu. Znači, draga moja braćo, čovjek mora paziti na ome putu, kada se obraća ljudima da to bude blagim i nježnim riječima, Kada se obraćaš svome bratu muslimanu, ako mu hoćeš ukazati na neki hajr, onda to mora biti blagim riječima. Jer ako čovjek upozori čovjeka pred ljudima i kaže mu pred ljudima i grubo postupi pred ljudima, možda ga je tada osramotio, možda ga je uvrijedio. A da mu je to rekao nas samo, možda će on prihvatiti. Ima onih koji neće prihvatiti osim kad mu kažeš samo pred ljudima i slično tome. No međutim, čovjek mora birati puta i načina idealnog da priđe svakome i da mu ukaže na ono što ćemo koristiti u njegovoj vjeri. Što se tiče, braćo, daje i svojstava daje, oni su još brojni. Ali sam imao, imao namjeru da samo spomenemo neke od ovih vrlina, ne bi li Allah Želešanuhu dao da se okoristimo onim što smo čuli i ne bi li uzvišeni Allah Tebarak je Teala učinio nas od onih koji pomažu njegovu vjeru. Molim uzvišenog Azevođel da nam da svako dobro na dunjalku i na ahiretu, da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči onome što će nam koristiti na dunjalku i na ahiretu i da nam najbolje uči naša zadnja djela. Allahumme salli ala Muhammedinu wa ala Muhammed. Ođe zahvala,